Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Muhammed sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd iz komentara Kitabu Tevhida došli smo do 19. poglavlja Babu Mađaje Ene sebebe kufri ben Adem wa terkihim, terkuhum dinehom, minel uvel uvu, uluvu fisalih. Poglavlje o onome što je došlo da je razlog kufra potomaka Adema i ostavljanje, njih, ostavljanje njihove vjere, pretjerivanje, fanatizam u dobri, uh, pretjerivanje oko dobrih ljudi ili dobrim ljudima. Učitavno prvi ajde. Uzvišeni Allah kaže Ja ahlal kitabi la tahlu fi diniku To sebe i cikije ne preferuju to se uvijek Ola tako da Allah ila taklim I ne govorite Allah osim istinu Znači ovaj naslov poglavlje onome što je došlo da je razlog kufra potomaka Adema i osnovne njihove vjeri E, pretjerivanje gulu oko dobrih uzmeđu dobrih uzmeđu. E, znači ovo poglavlje govori o tome da da je od širka i ono što vodi u širk, što narušava tevhid, što je oprično čistom tevhidu, a to je e, pretjerano pogrešno obhođenje e, prema dobrim ljudima, a to u stvari, e, znači, e, sa te strane se upada u širk, naravno koji je jedan od najvećih griha sa kojim se griješi prema Allahom Đelešanu, narušava se šahadet la ilaha illa la. E, pa je ovaj prvi ajet koji je naveo autor, u riječi uzvišnog ja Ahlel Kitabi o sljedevnici knjige La Tavolu Fidiniko <clears throat> ne pretjerujte u vjeri Vala da kuru Anelah ila faki ne govorite o lahu osim istinu Uh, ovdje gulu u stvari znači ifra fi ta'zimi bil qawli wal itiqad. Gulu e, mi ga prevodimo kao pretjerivanje. U stvari znači pretjerano veličanje nekoga riječima i uvjerenjem. To znači gulu pretjerivanje. Znači, e, pretjeranje, uveličanje, uzdizanje nekoga sa riječima i uvjerenjem ko ne zaslužuje ko ne zaslužuje da, da se digne na taj stepen. Znači, uzdizanje e, Allahovog stvorenja iznad njegovog stepena na koji se e, ne priliči da se tako opodi osim prema Allahu svana tala. E, kaže uh, e, Hatab, iako je ovaj ajet govori o ehlu kitabijama, ovaj ajet se, kaže, odnosi na, i na naš umet kao upozorenje kao upozorenje uh, neispravnog opođenja prema vijesniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam kao što su se kršćani opodili, kaže, prema Isavu i kao što se židovi opodili prema Uzeiru A onda u stvari, jel, ovaj, <clears throat> ovaj, ovo ovaj, u stvari govori o tome da svako onaj ko dovi u puti dovu e, vjerovijesni i digne ga na stepen ili nekom dobrom čovjeku digne ga na, na, na, na, na stepen sa tim dovom i molitvom digne ga na stepen obožavanja božanstva nečeg što se obožava mimo lađe na šanu time je postao sličan u svome širku sa kršćanima i sa židovima, u njegovom pretjerivanju, uzizanja svetaca, vjerovjesnika, dobri ljudi i tome slično. E, znači, to što, što, što je poznato kod kršćana, o pitanju njihovog pretjeranog uzizanju Isa, ali i Selama i židova e, u njihovom obhođenju, odnosno naravno židovi su prema Isa, ali i Selama otvodili na, na suprotno od, od kršćana, to je da su ga vrijeđali, ulažavali, umali njegov, njegov značaj, njegov vjerovijesti što nisu prihvatili. E, a kršćani su obrnuli to znači, pretjerano ga udignu stepin božanstva. Takođe, ova, a židovi znači obrnu spustili ga na, na nivou niži od vjerovijestništva. E, tako isto znači, imamo okruđenje židova prema, prema Uziru. Uglavnom, kao što kaže Širusaj Bintejmije, men te šedbehe min hadih unna bil hud nesara, onako se ko ovaj, slično se ponaša iz ovog umeta kao židovi i kršćani, وغلا في في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم i kaže i pretjera u vjeri sa uh, ifrat, znači pretjeranim uzizanjem koje, koje nije od islama, nije od šerijata uh, i kaže tefrit, a to je spuštanje na niži stepen do onog koji pripada uh, recimo vjerovijesnom dobrom čovjeku kaže, fakat šabeham, on je sličan njima. A onda navodi za njim primjer. Pa kaže, o Alijun radijallahu anhu, harrehal galije min rafila. Alija radijallahu anhu je na redu da se zapale. Gulati, oni koji su pretjerivali od rafida u, u njegovom udizanju, jer su oni divna stepi božanstva smatrali su, tvrdili su da je Dalija Radulom, da, da je Neud bila Bog, da je božanstvo. Fe emere, znači ovo se desilo, događa opisano, znači u Adisu, u Bari, u Muslimu, tefku na Ligi. Fe emere bi ehadid, emere bi ehadide hudet lehun, a inde babi kinde, fe adefa otina. Pa je naredio da se iskopaju grobače rupe u Kufi, eh, kod jednog izlaza, u Kufi, jednog izlaza od grada, iskopali su rupe, pa je bacio njihova tijela ko su spaljeno, zapaljeno tu rupu. Kaže, u atefaka sahabe, to sve zriječi bin temin. Ala katli, bili su složni ashabi da ih treba pobiti. Da obezno su pobiju. Pa ću da vidjeti na, znači, na taj stepen. Ovdje, ovdje, ovdje govorimo o tome. Pogledaj, govori o tome uzizanju dobrih ljudi, ali je redan dobri čovjek, ashab. Ljudi na stepen božanstva. Kaže Valakin ibn Abbas, medeha buhu en yukt, um, eh, yuktelu bi sejfi, ne bavi tahrib. Međutim, kaže Abulah Nabas je bio stava da mezeba, da se ubiju sa sabljom, a ne da se spali. Bogu va kao da ekstaru dolema, dakle, to je stavi naše većine učenjaka, da i ne treba, da nisu trebali biti spavanje, nego da su trebali biti ubijeni na drugi način. Uh, naravno, nas ljudi interesuje se taj detalj, nego spaljivanje, nego govorimo o tome, o tome, uh, o tome kako se, znači što se dešlo za vrijeme, za vrijeme ashaba. Narod zna se dobro koji je bio pobornik toga, to je Abdullah ibn sebe židov, koji je vanštino primio kao na islam, došao iz Jemena, i koji je u stvari pokrenuo tu fitnu, uh, e, fitnu tešeljua, odnosno veličanja Ali radi Allahu i njegovog prava, propočet njegovog prava da on trebao biti halifa i da je on, da je bio on vesir, uh, znači onaj koji je vesir, tu poslanik sa da bude njegov nasled i tako dalje, od te priče počeo na kraju da bi ga digne na stepen, da je on ne udubila, da je on uh, na nivou božanstva, da je on Bog. I završilo kako završilo, znači ovdje kako priča spomenuti, ona je poznata, znači spomenuti u Havijsku, kod Buhari. Nakon ovoga dolazi nam hadis e, u kojem je opis u kojem je opis toga kako je nastao u stvari prvi širk na zemlji. Kako je došlo širk? Odnosno, riječ je da je širk u stvari na zemlji jest nastao u pretjeranom veličanju dobrih ljudi. Prvi širk kod, uh, kod naroda Nuh Alisena prvi se pojavio u tome, baš te strane, došao što su, što bili postojali određeni dobri ljudi, pa su oni dignuti na stepen koji ne priličan pripada, pa, su, pa je onda uh, prešlo su stanje njihovog obožavanja. Pa ću, pa ću to spriti pomenuti ovdje u ovom hadisu, u hadisu ovaj, koji prenosi i govari o svome safiru, o Abila i Abasa, pa ćemo komentar, sa taj hadis. I onda imamo još jedan ili dva hadisa vezan za ovu temu i onda poglavlja i budu čitam hadis tek hadisa u ofesi sahih. Prenosi se u sahihu od Ibn Abbas radi Allah vana riječima uvišenja. وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا i govore nikako božanstva svoje ne ostavljajte, nikako ni veda, ni suva, ni je gusa, e, ni je uka, ni nesra ne napuštaj. Da je rekao, ovo su imena dobrih ljudi iz njihovog naroda. kad su pomrli šetani njihovom narodu do šapnjega na mjestima gdje su oni sedli, stave kipove i nazovu ih njihovim imenima. Pa su tako i uradili. Oni nisu bili obožavani sve dok, eh, ti, sve dok ti nisu pomrli i znanje izbrisani. Tada su bili obožavani. Nisa. Odnosno, ovaj, ovaj Adis kao što došlo znači u tekstu Adisa, kaže ovo su ljudi, e, znači u ovom tekstu ajeta nikako ne ostavljate vaše božanstva, ne ostavljate mm. Vada, e, Suva, Jaguta, Jauha i Nesra, ti pet božanstva koje spominjate ta imena, kaže to su imena dobrih ljudi e, iz naroda Nuha Adisa. Kada su oni umrli, šeitan je, kaže, njima objavio, objavio su umena na njihovom narodu, odmuha, da napravi kipove na mjestima, ili baš to vrati slike, na mjestima gdje su oni, znači gdje su, ovaj, mjestima gdje su oni bili, gdje su oni sjedli. I tako je urađeno. I nazvani su njihovim imenima, ti dobri ljudi. Nakon kad prošla ta generacija, kad prošla ta generacija, tada nisu bili obožavani kada je prošla ta generacija, kada su oni umrli, kada je zaboravljeno znanje, onda se posebno došlo u fazu, u stanje, da su, da su počeli da se obožavaju njihovi kipovi. Naravno, po sličnim onim izgovorima, znači što mušici imaju, ono, posredovanje do Allaha, Đelešanu, zauzimanje i te slične stvari, šefati, tako slično. E, ovaj ovdje hadis što naveden kod Buharije, znači ovdje je skraćena verzija što navedena, u stvari e, duža verzija ovog hadisa kod bilježi Buharija je ta, kaže, Abdullah ibn Abbas. Kaže, savjet el-Afan el-Ti fi homi muh fil arab ba'du. Kaže, e, kipovi koji su postali, kaže, u, e, nakon e, Nuhovog naroda, nakon njih smrti od ovih ljudi u Nuhovom narodu i koji su poznati kod Arapa, i kipa je poznat kod Arapa bio. Kaže, Waddun, kaže, on je bio, on je bio kip, u, u kabili, odnosno plemenu Kelp, bi, bi e, Dumetel Džendel, mjesto da ozirte Dumetel Džendel, koje se je u Saudijskoj Arabiji i na, na granici u Saudijskoj Arabiji i Iraka. Kaže, u Asuvan, kane, kaže, li hodej, Božan, e, znači kip koji se zvao Suva, bio je da ple, e, kod plemena Uzeid. Kaže, ovo je Jehuz, u kojem je bio kod plemena uh, uh, Gotajf, uh, kod narodne sebe, kaže, ovo je uvok bilo kod Hemedana, a Nesr kod plemena Himjera. Zilkilaj, taj narod se pozivao Zilkilaj, ta, ta, ta linija, ta plemena. Uglavnom, onda nastaje ovaj riječ. Znači, on je spomenuo koja, znači, ova, imena ovih, ovih, imena ovih kipa, obožanstva, spomenuo gdje su kod kojeg od, od, od plemena arapskih gdje su bili, pa onda kaže Hadih uh, eh, uh, eh, Esmauri Džal Salih, to su bila imena, imena dobrih ljudi, kod, uh, eh, kod naroda Nuha. <clears throat> Naravno, eh, ovaj, posebno pašnjavanje ovog vode, nema potrebe da ga navodimo. <clears throat> Pojim vode što došlo u tekstu Hadisa, kaže, no, pred kraj Hadisa, kaže, on usijel ilma, privatu i i kaže, zaboravljeno je znanje, ili te ne saha u rivajatu, ko što je kod kuša i mihija. E, odnosno, nusihal ili derogirano znanje ili nestalo poništeno znanje. Nestalo uh, znanja, a u stvari misli se ovdje, kako odšlo znanje? Znanje ide sa čime? Sa smrću levi. Znači, uh, odlazak znanja ide i to je pojasnio, pa, pa znači poslani sam se Allah Žešanu uzima znanje kod ljudi sa uzimanjem u nebi, oni koji, koji posebno, koji znaju, koji imaju znanje. Kaže, wa ammel džah, znači, dede se tu a, fao, bi dehabilo lema, znači, uh, e, ostali su tragovi znanja, Iako su oni imali, znači ovdje je riječ o tome, da su oni imali lijepu namiru zbog toga, da, se, da ih podsjeća na te ljude, da ih podsjeća na bojaznost i tako dalje, za vrijeme učenih ljudi. Međutim, kad su oni otišli, ošlo znanje sa učenim ljudima, šta je došlo ga, amel džehlo hata saru la, i umeji zune binete u vidu širk. Znači, eh, eh, proširio se džehl, tako da ljudi više nisu pravi razlike između tevhida i širka. A to ono što danas imamo rašireno, znači da, da, da, da se ljudi jednostavno čude kako može biti širk to da ti imaš dovodiš kod dobrog čovjeka i ti dobiš i da on te, te kako, a on uro na lajla ili ja na lajla ili ja klanjam, on klanja to, ne vrati, kako to može to? I onda oni razbijaju glavu kako to može biti, kako možeš ajete koji govori o mušicima kipova spuštati na nas, jel? A mi smo, jel, pravi, ovaj, ne vrati. فَوَقَعُوا فِي شِرْكَ ali pa su upali u širk. Dannen enne, uh, minhum ennehum, ennehu jenfa'ahum anđelan. Jesu upali su, kaže, širk pod, mi, uh, pod uh, stavom, mišljenjem, bežijenjem, da u stvari njima koristi to što radi. Koristi kod Allaha Đelšanu to što oni uzmaju ta božanstva i uzmaju kao posrednika do Allaha Đelšanu. Ili kao što je došlo u Hadisu, ovdje u Rivajetu, kaže ubidet. Kaže, pa, pa su po, po, ovaj, pa su počeli da obožavaju te kipove. Pa kaže, uh, فَلَمَا قَالَ لَهُمْ إِبْلِيسِ مَنْ كَانَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَبِهِمْ يُسْقُونَ مَتَرْ Kaže, Iblis im je rekao, oni koji, koji bili prije vas, obožavali su ove. Kad kaže, rekao, misli se ovdje da određi pojedincima, došao, došao k noj, tako dalje. Ovaj, sve su napravio, kaže oni prije, koji su bili prije vas, misli se ovdje na generacije koje su došle nakon, nakon kada su pomrli učeni ljudi, i oni su, kaže, obožavali ove kipove. I kažu, bihim yus un el matar, i sad, ja se preko tih kipova se odlažu da im Allah rešano spusti kiš. Uh, Pojenta ovdje, kao što kaže uh, autor od Rahman, Ali šeha Hasan kaže فَهُوَ الَّذِي زَيِّنَ لَهُمْ بَعْدَ الْوَسْنَا وَأَمَرَهُمْ بِهَا Kaže šeitan je taj, iblis je taj koji je u stvari njima uljepšao uh, ibadet kipova i naredim da to rade. I u, u suštini kaže da je postalo da je njihovo pravo božanstvo u stvari u, u suštini bio i bio znači bio su ti kipovi. Elem, nema kad ilikom, ja veni Ademe, ella ta'budu šeitan. Zar nisam uzao ahd, treba vam potomci Adema, da ne, ne obožavate šeitana, i ne hudakuma dum, mi, jer on taista vaš otvoreni neprijatelj, on ja buduni, da samo mene obožavate, ali da si ratu mustaqim. A to je kada pravi put, vodakada dalne minkum džibillen kefira. Evo, znači, u Kuranska je potvrđio, znači, da u stvari, ibli šeitan, da on u stvari za ove ljude, mnoge ljude zavede, mnoge skupine, mnoge generacije. FLM, FLM tekunu, takvi, za, za dvije, da mi se koji pouku uzmete, razumiju stvari, da u stvari onaj koji ubacuju ove stvari, ovak, ovak, ubacuju ovakve stvari uh, i ljude čini ovaj, kao da, da su glupi, nerazumni, da upadaju širk, znači taj koji posreduje u tome koji to radi, to je bez sumnje to iblis, iblis njegova, i njegova vojska. <clears throat> A mi danas ne treba nam se čudim, danas neko, neko, da neko, neko kaže, jo, pa vidi ovaj, ska, ovaj, da, može pas neko napraviti kako su bili glupi ekipa, vidiš ovaj, kipa, ovaj, imaš kip, za ti njegov, znaš da je kip napravljen, kaže ga obožava. A mi to danas imamo. Sješta, znači, možete danas sad na YouTube i gaći, možete naći ljudi, zaista pravi kipove imaju, smiravaju određene stvari kao da je to ovaj, na udu bila božanstvo jasno po dan božanstvo i usmjeravaju određene i badete i obraćanje i traženje od tih ima. Danas to postoji, znači to snimlje, to se može vidjeti snimljeno ovaj, ne govorim među muslimanima i ne muslimanima. Znači, to, to, toliko znači očita stvar. Tako da ne treba to čuti da kaže neko pa ovo, moj, ovo kaže stvar kipova i dola, to je stvar prošla, to završa davno, kakvi kipova, kod bi dao kipova. Znači sad ova, tako od nauka uznapredovala, atomska bomba, svemir, ovo, ono je sad ti kipova, evo. Znači, to je prevaziđena stvar a u stvari, jel, u suštini vidiš čak oni veliki najveći naučnici i intelektualci, tako da ima svoj mali kipčić koji se on moli traži da pomoge, jel, u određi njegovim situacijama. <clears throat> a, kaže Ibn Kajim, onda vam prenosi dalje, riječ Ibn Kajim, šta kaže Ibn Kajim? Ibn Kajim je rekao, mnogi od Selefa prvi generacija rekli su, kad su pomrli, oni su se okupili oko njihovih taburova, zatim su nasipali njihove slike, zatim je proteklo dosta vremena kod svih počeli obožavati. Mhm. Ovo je jedno, znači drugo, drugo tumačenje toga kako su stvari desio taj širk. Isto je to, znači, e, mala razlika u tom ovaj, što se prenosi od skupine Jacelefa, da nakon što su umrli ti ljudi, da su on dolazili na njihove kaborove, pa su napravili njima ovaj, temat mislice, i slike ili kipove sa jednog drugog, jednog drugog. Isto, i onako što onda prošlo vremena, prošlo vremena, onda su počeli da obožavaju te kipove koje su on njima napravili. Znači, isto je to bilo koje je ovo što spominje Abdullah na pas. E, da je riječ u stvari, da je riječ u stvari jel, o tome da, e, na koji način, da to pojete ovdje čitava sušina priča u tome. Znači, da prvi šir koji se desio na zemlju stvari je bio pred, u, e, u, u, u, u, u, u, pogrešno, pretjerano, opođen prema dobrim ljudima i njihovom dizajnu na stepin koji, koji na, na stepi božanstva, ono koji se obožava Allah Đelešanu. U tome je pojenta, znači čitav ove priče svijedno, koja, koja ovdje bila verzija od ovog što je ovdje se spominuto. <clears throat> Kad kaže ovdje Gaju, eh, što kaže ovdje Gaju Vahim na Selef, kaže nekoliko od Selefa je bilo to spominjeno, to je Ibn Taim. Misli su ovdje na Buhari, Ibn Đerira, Taberije, mnogi drugi koji su govorili o tome, znači koji su naveli. <clears throat> svejedno, znači opet naglašam, znači, koja verzija od toga bila u, u, u preciznu praksi, kako se to desilo, znači vodi do istog. Znači mala je razlika u tome. Kaže tome ta, ta da alihim lemet, kada je prošlo, kažu, prošlo vremena određeno, a beduhum, uzeli su iza božanstva. uh, <clears throat> Znači, ovdje govorimo o tome da, znači, da, da obično a, dešavanje tog širka i upadanje ne, ne ide to preko noći. I to je poznato u praksi. Znači, osoba kada napusti neku neko uvjerenje, neko, e, neko praktikovanje vjere, to ne uradi jedan put. Ne upada se jedan put u grijez, ne grije. Ne ide to tek tako ono, znači, sad si bio normalno jedan put za ti ovaj, poslu muši. To pa ne ide, ne ide, ne ide, nego ide to malo pomalo, mic po mic, da bi se prešlo iz fazu u fazu, da bi se to uljepšalo opravdo što se radi i onda se priđu u zadnju fazu do stvari ili postaneš ne postaneš čisti mušik u svojom okruženju, svojom ponašanju. Dalje sljedeći hadis. Domera radi Allahom prenosi da da Allahom poslanju se Allahom i svom rekao. Nemojte me pretjerano hvaliti, uzizati to što su kršćani pretjerano hvaliti sina Merjemina. Ja sam ustin rob, pa recite Allahu rob i njegov poslanju. Hadis je bilo i zahvalio. Hadis ovaj, ja sam znači govorio o tome da je čak poslanik sallallahu alaihi sallam hadisu, znači po tefeku na levi, zabranio na tutoruni la tem dehuni, nemojte me hvaliti, u stvari misli la tem dehuni bil batil, nemojte me hvaliti s onim što je batil po šarijetu po islamu. To jest la te džave zul had fi medhi, ne prelazite grancu u mom uzdizanju, hvaljenju mene. Znači ima ta granca i čak onda po nasob pojašnjava u stvari koja je to granca. Ena, uh, eh, uh, eh, fene abdul, fekulo abdullahi rasul, ja sam Allah, znači Allahov rob, kao što ste i vi Allahovi robovi, i to je počasna, počasna naziv, počasna titula, i Rasul je njegov poslanik koji dostavio vjeru, pojašnjava vjeru. E, e u stvari je, znači, taj tekst Hadisa u stvari govori o tome, ovaj, o tome da je kao da, e, da je poslanik sada znao šta će se desiti, da će se pojaviti u ovom umetu, da će da živiti iskrivljenje, to je opisano drugim hadisama, nego viješteno, da se pojavi šir, da je pretjerano opođenje prema poslaniku, sallallahu alihi wa sallam, e, do te mjere da, da je dignut na stepen jel, da tebi božanstva i da se tretira. Znači imamo ovdje devijacija, fini devijacija, da imamo recimo da je u umetu postalo, čak to spominje Šeš Zajmi Temije, u njegovo vrijeme je bilo među muslimanima, u njegovo vremena on kaže da je bilo ljudi kaže ana ahlu zaman annahu jawaza al-istighatha bi ar-rasul fi kulli ma yutaqatu fihi billah kad bilo je dozvoljeno, kad je stegat traženje pomoći od poslanika, salalahu alaihi wa sallam, u svemu onom treba sada pomoć od Allah Đelešanu. Zavrlo, tebe je njegov vrijeme to bilo normalno, da se to radi. I kaže, čak su pisana dijela o tome. Sannefe fi dalike, uh, eh, sunnefe fi dalike, eh, um, o sannefa, kaže, o tome su pisana dijela. Knjige pisane o tome kako da tražiš pomoć od poslanika, salalahu alaihi wa sallam. A i ne treba da čudite, ove, ovaj, kada, kada su ove, ovaj, prva ona, prva država koja je bila ove, ovaj, formirana kada za vrijeme Mohamedu. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,